plena gusto malgrau ter varmigio. La varmigio de la tero malfaziligas ancau la cultivadon de vinberoi. Varmego cae secezzo plio rapidigas la maturigion de la vinberoi cae malfortigas la guston. Se oni giuste combinas certain technicoin de cultivado, tiam tamen eblas compensi la perdon de qualito. Tion el trovis esploristoi ce experimentoi. Cabernet Sauvignon havas profunde rugian coloron, cae gustas lau nigrai riboi, paprico, cae mento. Porce rugiai vinoi, qui el tiu ci devenanta el bordoso, correspondas fin fine, cae lau vido, cae lau gusto, gravas attenti quelcain aferoin, ce prilaborado cae stoccado. Tutunue tamen necessas che la qualito de la beroi correspondu. Multai horoi da laboro fluas en la cultivadon cae prisorgadon de la vitoi. Sed ancau la situo, la grundo, cae la climato ludas gravan rolon. Nur se ciui condicioi congruas, la vinberoi maturigas lau desire mal rapide ili alprenas coloron, formas succheron, cae ec estas tiui florezzai cae fructezzai aromoi ciui donas al lavino sian citipan guston. Precipe pri fluctuoi de la climato dum la maturigio, la vitoi reagas extreme senteme, scribas la esploristoi de la Australia Universitato de Adelaido en studagio ondoi de varmego cae secezzo, ciui aperas pli cae pli ofte pro la ter varmigio, pli rapidigas la maturigion de la fructoi. Tio havas consequenzon por la qualito de la fina producto. La fino en havas pli da alcoholo, gia coloro estas malbrila, cae la post gusto similas al gusto de boligitae fructoi. Vin cultivistoi protio provas premsi la proceson de maturigio per diversai metodoi de vito cultivado. Interalie, per pli malfrua tranciado de la truncoi cae nov brancettoi, per senfolia rigo au spruza tractado per chemiae reguligiloi de crescado. Cevitoi de Cabernet Sauvignon en la California valo de San Joaquin, la sciencistoi nun testis concretain intervenoin auties combinon. Ce parto de la vitoi, la beraroi estis mal abundigitai, en alia sectoro de la viteio, la vitoi ricevis irrigazion circa la fino de la sezono. En tria sectoro, ambau metodoi estis combinitai dum la tutta testo periodo, la beroi estis chemie prilumigatai, pri ilia enhavoda da sucero, cae pri metabolai productoi, ciui estas essenzae por la gusto. La malabundigo sole, laula autoroi de la studajo, signife pli rapidigis la maturigen proceson, cae la enhavoda da sucero estis plei rapide crescinta combine cum plida irrigatio, la mal abundigo tamen al portis la desiratan effecton. La beroi maturigis pli mal rapide, cae la enhavo da succero pli altigis, sen stupe lau mesure. Pro la bremsita maturigio, la vertae consisteroi de gusto en la beroi reductigis. Sam tempe formigis plida aromai substanzoi kiwi estas essenzae por la fructezae cae florezae gusto nuanzoi. La qualito de la vinberoi, laula autoroi, povas esti signife pli altigata per la combino de ambau intervenoi. Ciel la esploristoi accentas, la procedo besonas esti testata ancora dum plurai iaroi Antau ol oni adaptos la cultivadon de vitoi lau mesure.